LA POTENÇO DE VULCANOI ANTAU NELONGA TEMPO, RADIO USP DELA UNIVERSITATO DE SAN PAULO EN BRASILO PUBLICIGIS INTERESSAN PODCASTON PRI VULCANOI, TIUI CURIOSAI POTENÇAI GEOLOGIAE STRUCTUROI, CHIUI ESTAS GRAVAI POR COMPRENO PRI LA EVOLUO DE NIA planeto. La tuta programo basigas sur informoi de professoro Caetano Giuliani, faculo pri geologiae scienzoi en tiu universitato. Indas adapti gin por la esperanta ret radio. Lasta tempe ocasis sur la tero fortai erupcioi. En la Canariae insuloi detruado el reimigis multa in homoin. En Italuio formigis dec kilometra fumamasso, cae en la insulo Tongo fortega submara erupzio ocasis. Malgrat tio, la professoro clarigis che ili ne estas pli oftai fenomenoi nun tempe, sed che la tut monda informigio estas pli rapida cae precisa vulcanae activezoi pli au mal pli fortai o casas constante. Vulcanoi estas antiquae geologiei structuroi. Ili formigas ien pro interfrapigio de placoi en la ter crusto, ien pro neordinarei temperaturoi de rocoi en la interno de nia planetoi. Erupcioi ocasas ciam eliras magmo, ciu transformidias en lafon. Dormantai vulcanoi esas sen activai, sed presentas evidentajoin che illi iam activigios. Erupcioi estas intermitai fenomenoi, ciui cesas ciam changigas la canalo lau ciu lafo e liras. Tio signifas che iam estontece ciui vulcanoi mal Por antauvidi activijon activigion de vulcano, oni usas tecnicon de monitorado. Oni usas seismografoin, ciui mesuras tertremoin cae eligadon de gasoi. Tamen, tiui mesuradoi ne estas cent procente precisai. Pro tiu neprecisezzo, la logiantaro quiu vivas proxime al vulcanoi ne fidas la annonsoin pri eblezzo de novae erupcioi, cae ne protectas sin contra ili. Vulcanoi esas gravae lau la vidpuncto de mineralogio – La sama fenomeno quio estigas vulcanoin estigas anca diversen deponagioin de mineraloi oro, argento, cupro, plumbo, zinco. Ili estas grave materialoi en la roma socio. Alia grava aspecto de erupcioi relatas al la climato. Ocasas tiam grandega quanto da gasoi, qui causas locaen climat changeoin. Jam ocasis che somero in la norda hemisfero tutte modifigis pro vulcanei activetsoi. Lau professoro Giuliani, vulcanoi helpas compreni la evoluon de la planedo cae la relatoina con aliae structuroi en aliae planetoi en la sun systemo. Esploroi montris che la ecesto de vivo sur la tero ocasis en varm fontoi ligitai al vulcanoi, cioe liveris energion cae chemiae substansoin favorein al formidio de vivo. Vulcanologio estas Mult faceta scienzo, essenze grava, por la compreno, apprenia planedo, diris la professoro.